Այս ուսումնական տարում միասնական քնություններին հայտագրվել է 888 դիմորդ։ Միացյալ Նահանգների Վերջինիա նահանգը ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մայիսի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է լարվածությունը։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ ականանետերից շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոց ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Ապրիլյան դիմակայության օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության գոտու ողջ երկայնքով հակառակորդի նախաձեռնած հարձակողական գործողությունների հետ մղելու եւ վերջինիս պատժիչ հարվածներ հասցնելու ընթացքում բարձր մարտական ու բարոյակամային հատկանիշներով աչքի են ընկել բազմաթիվ ժամկետային զինծառայողներ, ովքեր կարողացել են հաճախ փոխարինելով անգամ զոհված կամ վիրավոր հրամանատարին Տվյալ հատվածում մեր ուժերի օկտին բեկել մարտական գործողությունների ընթացքը։ Նման 5 ժամկետային զինծառայողների Սամվել Սեյրանի Սաֆարյանին, Մասիս Մելիքի Մուրադյանին, Գոր Վարդանի Ավակյանին, Դավիթ Արկադի Խատայանին եւ Արթուր Գրիգորիի Աղասյանին վերադաս հրամանատարության կողմից շնորհվել են լեյտենանտի սպայական կոչումներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն մայիսի 3-ի լույս 4-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը եւ իրավիճակին համարժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 3-ին այցելել է Հադրութի շրջան եւ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է շրջանում սոցիալ-տնտեսական մի շարք ծրագրերի իրականացման ընթացքը։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ խորհրդակցությանը տեղեկատվությամբ հանդես են եկել շրջվարչակազմի ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ նախագահային ուղեկցում էին փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այսօր խորհրդարանի փոխնախագահի հանձնաժողովի ղեկավարների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված օրինագծերը, մասնավորապես ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ԼՂ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական կենսաթոշակների մասին ԼՂ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Գլխադասային հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանն ու Արամ Գրիգորյանը համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ։ Աշխատանքային խորհրդակցության արդյունքում որոշվել է հերթականիստի օրակարգ մրցնել նաև ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանի նշանակման մասին հարցը։ Հիշեցնենք, որ սույն թվականի ապրիլի 25-ին ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը ազգային ժողով է ներկայացրել իր հրաժարականի մասին առաջին դիմումը, իսկ մայիսի 3-ին համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ԼՂ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի կրկին դիմել է լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու մասին դիմումով։ Հերթականիստի օրակարգում ներառվել է նաև ԼՂՀ Վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա մայիսի 5-ին ժամը 11-ին։ Հայաստանի նախագահի Մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի օրակարգում ներառելու շուրջ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի, արտաքին գործերի նախարարության եւ այլ պաշտոնյաների հայտարարություններին։ Այս պահին Հայաստանում հետևում են Ադրբեջանի բարձրաստիճան տարբեր պաշտոնյանների զառանցանք հայտարարությունների շքերթին, որոնք զարմանքից բացի միայն զվարճանք կարող են առաջացնել։ Տպավորությունը, թե Ադրբեջանում անգամ ժողովրդավարության մասին գրքերն են վերացել, որոնք կարելի է կարդալ ու տեղեկանալ, նշել է նա։ Վլադիմիր Հակոբյանը նաև նշել է, Թող ոչ ոք չկասկածի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչելու դեպքում բոլորը այդ մասին առաջինը կլսեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի շուրթերից։ Եթե Ադրբեջանը ծավալի նոր ռազմական ագրեսիա, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը կմտնի օրակարգ, Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը պատասխանելով Պանորամա AM գործակալության հարցին։ Հարցին արդյոք ճիշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է առաջիկա նիստում հավանություն տալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու վերաբերյալ օրենքի նախագծին, փոխնախարարը պատասխանել է. Ոչ, դա այդպես չէ։ Կառավարության օրակարգում ներառված է համաձայնություն տալու ոչ թե օրենքի նախագծին, այլ կառավարության եզրակացությանը։ Իսկ համաձայն եզրակացության ճանաչումը պայմանավորվում է իրավիճակի հետագա զարգացումներով։ Եթե Ադրբեջանը ծավալի նոր ռազմական ագրեսիա, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը կմտնի օրակարգ։ Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախը ընդհանրապես միավորող գաղափար է։ Մենք միշտ պետք է լինենք միասնական, անկախ քաղաքական հայացներից։ Եվ այստեղ որևէ շահարկում, որևէ նեղ քաղաքական նպատակների հետապնդման համար հիմք ու հնարավորություն չպետք է լինի։ Դա հասկանում են բոլոր լուրջ քաղաքական գործիչները։ Անդրադառնալով Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպմանը, նշել է Արցախի Հանրապետության նախագահի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Անդրադառնալով սահմանում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող կൂട്ടակուններին նա նշել է, որ Արցախյան կողմը ուշի ուշով հետևում է բոլոր զարգացումներին։ Մայիս ամիսը յուրահատուկ ամիս է հայ ազգի համար, հաղթանակների ամիս է։ Իսկ այդ տոնական օրերին Ադրբեջանը, այսպես ասած, յուրովի է շնորհավորում։ Ոստի չի բացառվում, որ տարբեր տիպի ահաբեկչությունների դիմի։ Նշել է Դավիթ Բաբայանը եւ հավելել, որ չեն համապատասխանում իրականությանը այն տեղեկությունները, թե այդ կൂട്ടակունները ինչ որ կերպ խոճապային տրամադրություններ են առաջացրել կամ անհանգստություն։ Նա նաև նշել է, որ Արցախյան կողմը հետևում է իրավիճակին եւ եթե լինեն անհանգստացնող գործողություններ, ապա կչեզոքացվեն նման զարգացումները։ Վարկային համաձայնագրով Ռուսաստանից Հայաստանին զենք մատակարարելու գործընթացը վաղուց սկսվել է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ 200 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագրով Հայաստանին զենք մատակարարելու գործընթացը վաղուց է սկսվել, սակայն թե ինչ է մատակարարվում, չեմ կարող ասել, նշել է Հովանիսյանը։ Նա նաև հավելել է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նոր զինտեխնիկայով համալարման ծրագիրը կապ չունի միայն ռուսական վարկի հետ, դա չի սկսվել միայն վարկով եւ չի ավարտվում միայն վարկով։ Տխրահրճակ օղակ գործողության ժամանակ 1991 թվականին Բառնագաղթի էին ենթարկվել Հադրութի շրջանի հյուսիսային թևի 14 գյուղեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Խորհրդային բանակի եւ ադրբեջանական ОՄՕՆ-ի ստորաբաժանները շրջապատել էին հարավային թևի 14 գյուղեր։ Ավտոբուսներով ու բեռնատար ավտոմեքենաներով բնակչությանը տեղանել էին Հայաստանի Հանրապետության Գորիսի տարածք։ Դրանք հիմնականում կանայք էին, ծերեր եւ երեխաներ։ Տղամարդկանց մի մասը դերբակալված էր, իսկ մասը գտնվում էին անտառներում։ Իրենց բնակավայրերը թողեցի շուրջ 1500 բնակիչներ։ Արտերևիկ գյուղում թուրք ազերների կողմից ծրի մատնեցին գյուղում մնացած 7 խաղաբնակիչները։ Հիմնահատակ ավերվեց մոտ 700 բնակելի տուն, արտադրական նշանակության տասնյակ օբյեկտներ, 8 դպրոցական շետ, մշակույթի 10 օբյեկտ, տասնյակ առևտրի հասարակական սննդի օբյեկտ գետներ, տասնյակ կիլոմետրեր հասող արտադրական նշանակության ենթակառուցվածքներ։ Ապրիլյան պատերազմը եւս մի terroristական ակտ է, որը դարձյալ իրականացրեց Ադրբեջանի ներկայիս ղեկավարության կողմից։ Մնում է հուսալ, որ միջազգային հանրությունը արժանի գնահատական կտա Ադրբեջանի կողմից իրականացված այդ ոտնաձգություններին եւ կպաշտպանի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը շարունակում է գառնանացանի համար սերմացու տրամադրել։ Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի սերմնաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով գառնանացան մշակաբույսերի ցանկաշրջանառության խթանման ծրագրում ընդգրկված բույսերի սերմացուններն ու պարարտանյութերը պետությունը տրամադրում է անվճար։ Հիմնադրամը անհրաժեշտ քանակությամբ եգիպտացորենի սերմացու է պահեստավորել։ Այս տարի նոր ծրագիր են սկսել իրականացնել Գառնանցան մշակաբույսերի ցանկաշրջանության խթանման ծրագիր, որի շրջանակներում Գյուղե Գյուղատեսյան աջակցության հիմնադրամի պահեստներում արդեն իսկ պահեստավորված է համապատասխան քանակությամբ անհրաժեշտ սերմը, դրանք են հատկացորենի սերմը, արևածաղկի, սոյայի, սորգոյի սերմերը։ Աշխատանքները ընթացքում են, արդեն տրամադրվել են հնդկացորենի արևածաղկի սերմը, ծրագրի շրջանակներում նաև նշված մշակաբույսեր շակող ցանկացող օգտագործողներին տրամադրում են նաև համապատասխան քանակությամբ հանքային պարարտանյութեր, բոլոր սերմը եւ պարարտանյութերը տրամադրվում են անվճար։ Ըստ Վիլեն Ավետիսյանի Արցախում գանանացանի աշխատանքները շարունակվում են։ Այսօր հանրապետության տարածքում 7160 հեկտար հերկ ու 2754 հեկտար ցանքս է կատարվել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ուշացումները նկատելի են։ Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետի խոսքով դա հիմնականում պայմանավորված է գանանային տեղումների առատությամբ չնայած իրավիճակը լարված է, աշխատանքները շարունակվում են նախորդ տարվա համեմատությամբ ցանված տարածքները գրեթե նույն մակարդակի վրա են, որոշակի հետ մնացություն կա ամեն տարի նախարարության մասնագետների կողմից կատարում է համապատասխան վերլուծություն, որի արդյունքում վեր են նշվում պահանջարկ ունեցող սերմերի տեսակներ, Պետությունը հողագործողներին նաև անվճար պարարտանյութեր է տրամադրում։ Գործընթացը շարունակվում է եւ մենատնտեսները ծրագրից օգտվելու համար պետք է դիմեն համայնքների ղեկավարներին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում այս ուսումնական տարվա 1375 շրջանավարտերից միասնական քննություններին հայտագրվել է 888 դիմորդ, որը կազմում է շրջանավարտերի ընդհանուր թվի 65%-ը։ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը տեղեկացրել է, որ ըստ առարկաների ամենաշատ դիմորդներ հայտագրվել են հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայից 577 հոգի, իսկ ամենակիչ թվով հայտագրումներ եղել են ընդհանուր պատմություն առարկայից 16 եւ ֆրանսերենից 1 դիմորդ։ Հայտնի է նաև միասնական քնությունների անցկացման ժամանակացույցն ու քննական կենտրոնները։ Նրա խոսքով միասնական քնությունները մեկնարկելու են հունիսի 3-ին եւ ավարտվելու են հունիսի 24-ին։ Հակառակ Սիրիայում տիրող ցաներ իրավիճակի Հալեպի ազգային Սահակյան եւ Զավարյան վարժարանների աշակերտները փորձում են իրենց զորակցությունը հայտնել Արցախին ու իրենց փոքրիկ, բայց անչափ խորհրդանշական ներդրումը ունենալ։ Սիրիայի խորհրդարանի падգամավոր Բերյո հայոց թեմի մամլոխոսնակ Ժիրայր Ռեիսյանը հայերը այսօրին հայտնել են, որ վարժարանների աշակերտները իրենց առօրյա ծախսը խնայելով փոքրիկ խնայողությունները որոշել են հատկացնել Արցախյան գոյապայքարի մասնակիցներին, Արցախի իրենց հայրենակիցներին։ Սա գոյատևելու հաստատակամության լավագույն արտահայտությունն է։ Այսօր Հալեպահայ մանուկն ու պատանին իր ապրած դժվարությունների, ռմբակոծությունների ու անապահով իրավիճակի ծանրությունը սեփական մաշկի վրա զգալով ուրիշներից շատ ավելի լավ է հասկանում, թե ինչ է նշանակում պատերազմ, ինչ է նշանակում վտանգված լինել։ Նշել է Ժիրայր Ռեյսյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը լռության մատնելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ ապրիլի 1-ից 5-ին սանձազերծած լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիայի եւ ամբողջ ապրիլի ընթացքում կրած կորուստները սկսել է հայտնել մայիսի առաջին օրերին կորցրած զինծառայողների անունները, այն էլ սոցցանցերում նրանց հուղարկավորության լուսանկարները հայտնվելուց հետո։ Ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները հղում կատարելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը հայտնել են Թարթարի ուղությամբ շփման գծում մայիսի 3-ին 19-ամյա զինծառայող Ամրահ Այդեն Օղլո Յուզբեյովի կորստի մասին։ Ամենայն հավանականությամբ սպանվածը ազգությամբ լեզգի է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը խոստովանել էր նաև մայիսի 1-ին Թարթարի ուղությամբ 20-ամյա զինծառայող Էլմար Իլհամ օղլու Մեմեդովի մահը։ ԼՂ պաշտպանության բանակի տվյալներով ապրիլի 1-ից 5-ը մարտական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տվել է ավելի քան 500 կորուստ, մոտ 2000 վիրավոր։ Մարզասերների համար Օլիմպիական կրակի էստաֆետը մայիսի 3-ին մեկնարկել է Բրազիլիայի Պլանալտու պալատից։ Օլիմպիական կրակը Բրազիլիայի ժամանել ինքնաթիռով շվեյցարական Լոզան քաղաքից, որտեղ տեղակայված է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր գրասենյակը։ Օլիմպիական ջահը երկրով մեկ կտանեն 12000 մարզիկներ, որոնց ընտրել են մրցույթների կազմակերպիչները։ Մինչև Ռիո 2016 Օլիմպիական խաղերի մեկնարկը մնացել է 95 օր, որի ընթացքում կրակը 20000 կիլոմետր տարածություն կանցնի եւ օգոստոսի 5-ին կհասնի Ռիո դե Ժանեյրոյի Մարականա մարզադաշտ։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն. Վերջին օրերին հակառակորդի կողմից սանձազերծած ռազմական գործողությունների ընթացքում բացի առաջնագծի դիրքերից ինտենսիվ հրթիռակոծության են ենթարկվել հանրապետության մի շարք խաղաղ բնակավայրեր եւ տարածքներ, ինչը զգալիորեն ավելացրել է ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքների հետ կապված հնարավոր պատահարների հավանականությունը։ Ելնելով վերոնշյալից ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը դիմում է հանրապետության բնակչությանը, կոչանելով ամենուր լինել զգույշ եւ պահպանել անվտանգության կանոնները ինքնակամ չմտնել հրետակոծության ենթարկված շինություններ կամ կասկածելի այլ տարածքներ չպայթած ական զենք զինամթերք կամ որևէ այլ կասկածելի առարկա հանդիպելուց չմոտենալ, ձեռք չտալ, հիշել տեղանքը եւ անհապաղ հայտնել համապատասխան մարմիններին։ ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն կարող եք դիմել շուրջօրյա գործող հետևյալ հեռախոսահամարներով 047 940911 047 943911 Գործում է նաև անվճար բջջային հեռախոսակապ 911 112 համարներով։ Եվ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։